back into heaven. Viņi uzņēma Jēzu atpakaļ debesīs. And then they say to Jesus, Un tad viņi teica Jēzum, What next? Kas notiks tālāk? And Jesus looks down. Un Jēzus paskatās uz leju. At that group of disciples. Un tie mācekļi tur. And he says, that's it. Un viņš saka, viņi. And the disciples said, Not angels. Oh, angels said. And the angel said, after living there and spending three years, is that it? Pēc tam, kad Is there no other plan? Vai tev nav nekāda the plan. And I think Jesus said, those people there, they are a. Vidimams plāns A. There is no plan B. Met plan B no. Does that excite you? Vai tas jūs aizrauj? I am looking at Is skatos uz God's plan A. Die Dieva plāna A. Pirmo oh, plānu. For Latvia. Priekš Latvijas. For the world. Wat Pasaulē. There is no super duper thing held in reserve. Nav neko, kas, nav nekas tāds baigi superīgs, kas tiek labāts rezervē. We are it. Mēs esam tie. God's plan A. Dieva plāns A. I don't know how that makes you feel. Es nezinu, kā tas jums liek justies. Jesus modeled making disciples. Jēzus parādīja to, kā darīt par mācekļiem. The New Testament practiced it, making disciples. Un jaunā derība mums parāda to, kā tas notiek, darīt par mācekļiem. Now it's our turn. Un tagad ir mūsu laiks pienācis. It's my turn. Tagad ir mana kārta. I am God's plan A. Es esmu Dieva plāns A. God don't make mistakes. Dievs nekļūdās. You're God's plan A. Tu esi Dieva plāns A. So maybe there's a question you have in your head. Un tad varbūt tas tev ir kāds jautājums. What type of person should I be? If I want to make disciples of Christ. I want to look at a few things, very simple things. Un es gribu that's kādas lietas, kādas ļoti vienkāršas That will help us all to be a disciple maker. Kas mums visiem palīdzēs we par mācekļu darinātājiem. Number one. Pirmais. is up too spiritual for you. Is that too difficult for you. Can you be a friend? Some of you are a little bit. Uh, In John 15, verse 15, Jesus said something in Latvian. Jēzus kaut ko teica latviešu valodā. Klausieties, es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo kalps nesaprot, ko viņa kungs dara, bet es jūs esmu saucis par draugiem, tāpēc, ka visu, ko es esmu dzirdējis no sava tēva, es jums arī esmu darījis zināmu. I no longer call you disciples, I call you friends. Es nesaucu jūs tikai par mācekļiem, es jūs saucu par draugiem. What was Jesus saying there? Ko Jēzus šeit saka? Jesus is breaking all the rules of rabbi and disciple. Jēzus salauž visus tos uh, noteikumus un likumus, kādiem vajadzēja būt starp rabīnu un viņa mācekļiem. Jesus is saying, this is not just a head thing. Jēzus saka, tas nav tikai kaut kas, kas notiek tavā prātā. It's a heart thing. Tas notiek tavā sirdī. Guys, you're my friends. Džeki, jūs esat mani draugi. In my experience of making disciples, manā pieredzē priekš mācekļu darināšanas, if there is no friendship, ja nav draudzības, there is no discipleship. Nenotiek māceklība. I got to be a friend to someone if I'm going to make disciples of him. Ja es gribu darīt no viņiem mācekļus, man ir jābūt ar cilvēku draugam. Some years ago, back in Africa, a student friend said to me, Kādu laiku, kad es biju Āfrikā, kā students, mans draugs teica, My pastor is discipling me. Mans mācītājs mani apmāca. And I thought, wow, you are blessed. Un es domāju, o, tu esi svētīts. So I said, how does that friendship look like? Un es viņam teicu, kā šī draudzība izskatās? How does this discipleship look like? Kā šī māceklība izskatās? Oh, I see him every Sunday morning. O, oh, es viņu redzu katru svētdienas rītu. Ah, cool. Is that like, uh, kind of like before or after the service? Nu, nu forši, vai tas ir pirms dievkalpojuma vai pēc dievkalpojuma? No, I see him during the service. Nē, nē, es viņu redzu dievkalpojuma laikā. Okay, uh, do you greet him or spend some time with him? Um, vai tu ar viņu nu, sasveicamies, vai tu ar viņu pavadi laiku kopā? And then I asked a very bold question. Tad es uzdevu tādu drosmīgu jautājumu. If the pastor walked into this room now, ja mācītājs tagad ienāk šajā telpā, would he know your name? Vai viņš zinātu tavu vārdu? Mm, probably not. Mm, droši ka ne. I would then say, I said to him, Un tad es tad teicu, your pastor is teaching you. Tas mācītājs tevi māca. Your pastor is not discipling you. Tas mācītājs tevi nedara par mācekli. You've got a wrong idea of discipleship. Tev ir nepareizi saprata par to, kas ir māceklība. Discipleship isn't a thing. Māceklība nav lieta. It's not an event. Tas nav viens notikums. It's not a church service. Tas nav dievkalpojums. It's not a conference. Tā nav konference. It's not even having good materials. Tas nav pat saistīts ar to, ka tev ir labi materiāli. Discipleship isn't just doing. Mantıklı nomnike being. Discipleship, discipleship is being. ir In English we say life on life. It's your mixed up together. They come to your home. They saw how I dealt with my children. Viņi redzēja, kā es rīkojos ar saviem bērniem. They saw a Christian marriage. Viņi redzēja kristīgu laulību. They saw life in my home. Viņi redzēja dzīvību manā mājā. They learned more there. Viņi tur vairāk iemācījās. Than most other places. Nekā jebkurā citā vietā. One of the students there was a guy called Gustav. Viens, viens no studentiem sauc Gustavs. He now lives in London. He's got married. And I was talking to him recently. I said, what, How will you use your home for Jesus? He sort of looked at me like I had two heads. He said. My wife and I will do just what you and Ruth did. Uh, viņš teica, mana sieva un es, mēs darīsim tieši to, ko tu un Rūta darīja. And I said, what was that? Un es prasīju, kas tad tas bija? He said, our home is open. Mūsu māja ir atvērta. People will come through. Cilvēki nāks. We will feed them. Mēs viņus pabarosim. They may even stay with us. Un viņi varbūt paliks ar mums. That is discipleship. Tā ir mācība. It's not just a Bible study. Tā nav tikai Bībeles studija. Discipleship also means nozīmē doing things with them other than religious activity. Sport. Sports. Often before I could disciple a man, vien es kādu vīrieti, I usually have to kick him. Man grūti parasti viņam ir jāiespēj. It's called football. Tas sauc futbols. And I'm not as fast as I used to be. Un es vairs neesmu tik ātrs, kā es kādreiz biju. And these young men are too quick. Un šie jaunie cilvēki ir tik ātri. So I kicked them in love. Un tā es viņiem spēru mīlestībā. I lift them up in love. Un es viņus paceļu mīlestību. And then the friendship continues. Un tad uh, e, turpinās draudzība. What I want to say here about friendship. Tas, ko es gribu šeit pateikt par draudzību. Kad es dzērtu malku ziemai, How many disciples can I invite? Cik daudz mācekļus es varu sev uzaicināt līdzi? They're younger and stronger. Viņi ir jaunāki un spēcīgāki. The next aspect of making disciples. Nākošais mācekļu darināšanas aspekts. Be a eh, model. Essay models. No, I don't mean model. Uh, it's not Es nedomāju tādus modeles. You can't do. okay, that's alright. It's not in I love being translation. Okay. we whistle different. In 1 Corinthians 11, verse 1. 1 korintiešiem 11.1 Paul says something very Pāvils saka kaut ko ļoti, ļoti īpašu. 1. korintiešiem 11.1. Dzenieties man pakaļ tā, kā es Kristum. Follow me as I follow Christ. Dzenieties man pakaļ tā, kā es Kristum. Paul is saying, Pāvils saka, I am a disciple, a follower of Christ. Es esmu Kristus māceklis un sakotājs. As you see me follow Christ. Tāpat kā jūs redzat, kā es sekoju Kristum. As you see me model discipleship. Tā kā jūs redzat, kā es modelēju māceklību. Do the same. Dariet to pašu. Have you ever said that to a disciple? Vai jūs to kādreiz esat teikuši kādam māceklim? I have never said that to a Christian. Uh, I could not be as bold as Paul. Hey guys! Hey, Jackie! As I do it, kā es you do it. Dariet jūs tāpat. Because just laugh. An example is often better than words. Piemērs ir bieži labāks nekā vārdi. People catch it easier. Cilvēki to vieglāk uztver. They see it, they smell it, they taste it. Viņi to redz, viņi to dzird, viņi to var pagaršot. And they can copy it. Un viņi to spēj nokopēt. Whereas just words, kur ja tur ir tikai vārdi, they're useful, tie ir um, derīgi, but are limited. bet ierobežoti. Now when I say this, many of you are thinking, Un tad, kad es to pasaku, daudz no jums domā, this rules me out of making disciples. Tas mani izslēdz no mācekļu veidošanas. Because John, if you know me, ja tāpēc, ka John, ja tu pazītu mani, I have to be honest. Man ir jābūt godīgam. I don't always walk the talk. Es nevienmēr staigāju tajā, ko es runāju. My words don't always match my life. Man er er So if you're telling me that I have to be perfect to make disciples, then I will not even start. i I'm not saying that. Bet es a nesaku. When I said we have to be a model to, to other people, I kad es saku, ka model to jābūt I mean, when we sin, we model experiencing God's forgiveness. Es ar to saku, ka tad, kad mēs grēkojam, tad pēc tam mēs modelējam to, kā Dievs piedod. When we fail, tad, kad tev ir neveicās, when we make mistakes, tad, kad mēs kļūdāmies, people watching us, Cilvēks mums skatās. We'll learn how we deal with that. Un viņi mācīsies, kā mēs ar to tiekam galā. So it's not glory, glory, hallelujah. Tas nav tikai slava, slava, halleluja. Mountain top experiences all the time. Manas visforšākās pieredzes visu laiku. It is when we're in the valley. Bet tad, tas ir tad, kad mēs esam ielējā. It's when we're struggling. Tad, kad mēs cīnāmies. It's when we're dealing with sin. Tad, kad mums ir jātiek galā ar grēku. That is what we need to model. Tas ir tas, kas mums ir jāmodelē. Real life. Patiesa reāla dzīve. So when those who are disciples and who look to me, Tātad tie, kas ir mācekļi, kas skatās uz mani, see me trip up and fall, viņi redz, ka man aizķerās kājām uz krīnu. And they see how God gets me up Viņi redz arī, kā Dievs mani pieceļ. How God recycles me. Kā Dievs mani atkal atjauno. And how I enjoy God's forgiveness. Un kā es varu izbaudīt Dievu piedošanu. I am showing them something great. Un parādīt viņam to atkal kaut ko, kas notiek. Recently, God impressed upon me Nesen Dievs man vēl kā tā kādu iespēju sapratu. That I needed to model to some of the students I'm discipling. ka man ir jāparāda kādiem no tiem studentiem, es apmācu, how to have a quiet time. kā būt klusiem laikam, jeb spēku laikam. You know that, that time in the morning you spend with God? Jūs zināt, tas laiks no rīta, jūs pavadat ar Dievu. With some people it's called every day with Jesus. Kāda cilvēka to sauc katru dienu ar Jēzu. With others it's called Kādiem, kā citi to sauc. Every other day with Jesus. otrā ar Jēzu. And I thought for good thing to show my guys. Un es vēl domāju, man nav nekas, ko es varētu viņiem ļoti labi parādīt. In fact, I would be embarrassed if I were to invite one of the students to join me. Patiesībā es justos ļoti apkalmots, ja uzaicinātu kādu studentiem pie manis. Because my prayer life was a bit dry. Ja man lūkšana bija dzīve, lūkšana dzīve bija nedaudz izžuvusi. My time in the Bible was very dull. Un mans laiks Bībelē bija tāds ļoti vienmuļš. So God challenged me. Un tā Dievs man izaicināja aizdomājos. Because I was thinking of being a model. Un tādēļ es domāju, ka es esmu modelis. It affected my own heart and changed me. Tas ietekmēja manu sirdi un tas izmainīja mani. One last thing about being a model. Un vēl pēdējā lieta par to, ka tu esi modelis. The school teacher that led me to the Lord. Tas skolotājs, kas man pieved Kristum. The school teacher that discipled me all through high school. Tas skolotājs, kurš mani apmācīja visas skolas laikā. He was weird. He was odd. Trans. There were really strange things about him. But as a young Christian, being discipled by this strange guy, kuru apmācīja šis dīvainais cilvēks, I was able to filter out the nonsense and the rubbish. Es spēju izfiltrēt tās nesvarīgās lietas. And take the good in the man. Un paņemt to labo, kas tajā cilvēkā bija. He was far from perfect. Viņš bija ļoti tālu no perfekta. I loved him. He loved me. Bet es viņu mīlēju, viņš mani mīlēja. He decided me. Un viņš mani apmācīja. And I was able to see the sin in his life. Un es pēc saskatīju grēku viņa dzīvē. Forgive him for that. Viņam to piedot. And grow because of it. Un pieaug tādēļ. So this is not for perfect people. Tātad tas nav perfektiem cilvēkiem. It's for men and women who have a heart for Jesus. Tas ir vīriešiem un sievietēm, kuriem ir sirds priekš Dievu. And are humbly walking with their God. Un kas pazemīgi staigā savu Dievu priekšā. If you can do that, ja jūs to varat izdarīt, you can be a model for good things. Tu vari būt modelis labām lietām. One last thing about this. Vēl pēdējā lieta. If you are in leadership, ja tu esi vadības pozīcijā, people watch you all the time. Cilvēki tevi vēro visu laiku. Scary. Apmē. May we walk humbly with our God. Tā kā, lai mēs pazemīgi staigājam Dievu priekšā. Another thing about the type of person Vēl kāda cita lieta, kādai mums ir jābūt, that makes disciples. kas padara par mācekļiem. Esi grāmatvedis ir tāds, kas uztur citus eh, pie atskaidrs. You know who this guy is? Zināt, kas ir šis cilvēks? Wikileaks. Wikileaks. He has a vision. Viņam ir vīzija. He wants to hold governments accountable. Viņš wants to valdības būtu atbildīgas. He wants to leak information. Viņš vēlas nopludināt informāciju. So that the American and the other superpower called Latvia un citas supervalstis, lielvalstis kā Latvija will be embarrassed. Tiktu apmānās. Now what do I mean by an accountant in discipleship. Un ko es, ko es domāju ar šo grāmatvedi, jeb šo to, kas sauc pie atbildības mācakībām? We gotta be a friend. Mums ir jābūt draugam. We gotta be a model. Mums ir jābūt modelim. But sometimes we have to say hard things. Bet dažkārt mums ir jāpasaka šīs smagās lietas. When I'm involved in the lives of other men, Tad, kad es esmu iesaistīts citu vīriešu dzīvē, I am not perfect, they are not perfect. es neesmu perfekts un arī viņi nav perfekti. They will sin, Viņi grēkos, they will make mistakes. viņi kļūdīsies. And <clears throat> God wants to use me to hold them accountable. Un Dievs vēlas lietot mani, lai es viņus sauktu pie atbildības. But I've learned the hard way. Bet es esmu iemācījies tajā grūto veidu. I have to earn the right to say difficult things. Bet man ir jānopelna tiesības teikt šīs grūtās lietas. I can't just charge in and say anything. Es nevaru tā vienkārši iebrāzties un teikt jebko. I have learned. Es esmu iemācījies that before I have the ear of a man, pirms man mani uzklausa šis cilvēks, I need to win his heart. Man ir jāiegūst šī cilvēka sirds. And when I have won his heart, un tad, kad es esmu iegūst viņa sirdi, there's a friendship. Tur ir draudzība. There's a trust. Ir uzticēšanās. I can say hard things. Un tad es varu teikt smagas lietas. And the brother can say hard things to me. Un brālis var man teikt smagas lietas. Let's look at the scripture. Paskatīsimies uz rakstiem. Proverbs 27. Salma pamācības 27. nodaļa. I'm going to read verse 5 and 6. Salma pamācības 27. nodaļa 5. un 6. pāns. Atklāta pārmācība ir labāka nekā maldinātāja mīlestība. Drauga sitieni nāk no labas sirds, bet pārmērīgi bagātīgi ir nitētājs kūsti. The wounds of a friend can be trusted. Draugu sitieni nāk no labas sirds. Ar tas man make sense. Tas, tas kā nedod nekādu sapratu. No, jē, no jēgas. In, in the same sentence, wounds and a friend. Tajā pašā teikumā sitieni, pat ievainojam un draugs. A friend is not wound. Draugs taču neievainoja. Uh, a friend is a friend. Draugs ir draugs. They say nice things. Viņi saka jaukas lietas. Do they wound? Vai viņi vaino? That scripture says, an enemy multiplies kisses. Un, bet raksta tālāk saka, bet pārmērīgi bagātīgi ir mīdētājs kūpsti. Oh, my brother, you are the cool kid. Oh, mans brāl, tu esi foršais. I think you're Man liekas, ka tev baigi labi viss izdodas. I like the way you dress. Man patīk, kā tu ķērbies. I like the way you move. Man patīk, kā tu kusties. And then behind his back. Un tad šim cilvēkam aiz muguras. What do you think of Ivor? Ko tu domā par Ivoru? Did you see what he did? Tu redzēji, ko viņš izdarīja? What is he doing with that girl? Ko viņš dara ar to meiteni? Bad news. Tā ir sliktas ziņas. Ej, Ivor! Ir baigi forši viss. Haydi! Sveiks, sveiks! High five! Jā, forši viss. Ai, iet tā kamera. Es ienīstu to džeku. Do you want to be someone who is a friend or an enemy? Vai jūs gribat būt kāds, kas ir draugs vai ienaidnieks? An enemy multiplies kisses. Ienaidnieks pavairos kūpstus. I said, my brother, halfway through the term, there were some personal issues in your life, and it affected you, and it affected your leadership. Because you had a wall. a wall. because you went, Ah, Tāpēc, ka tu, tāpēc, the movement also Arī viss kustība sāk šūpoties. And I had, some, I had to say some personal things to him. Man bija jāsaka par savu personīgas lietas. Do you know what he did at the end of that time? Ah, zināt, ko viņš izdarīja tās tā, pēc tam? He said, John, thank you. No one else would tell me this. Viņš pateica, John, paldies, neviens cits man to nepateica. Now maybe you're thinking that's easy to do with a student. Un tu varbūt domā, ka to ir viegli izdarīt ar studentu. I have an architect friend. Man ir kāds draugs arhitekts. A very successful businessman and architect. Ļoti veiksmīgs biznesmenis un arhitekts. I sometimes have to say difficult things to him. Man dažkārt arī viņam ir jāsaka kādas smagas lietas. Like one of the last things I said to him. Viena no pēdējā lietām, ko es viņam teicu. My brother, what are you doing with that woman? Es viņam teicu, mans brāl, ko tu dari ar šo sievieti? This relationship is going nowhere. Šīs attiecības nekur neiet. You knew what you need to do. Tu zināji, kas tev ir jādara. No one else was going to say that. Neviens cits to nepateica. I could say that because I have his heart. Es viņam to varēju teikt, tāpēc, ka man pieder viņa sirds. One of the hardest things I ever said to a brother. Viena no grūtākajām lietām, ko es esmu teicis kādam brālim, was that you smell. Tu smirdi. It was a brother We had a problem with body odor. Dus because brands kuram bi problem sa ķermeņa smaku. Everyone talked about it, everyone laughed about it. Visi par to We visi par to smējās. And God put it on my heart. Un Dievs ielika manā sirdī. To take the risk. Uzņemties risku. And sit him down. Nav sēdināt viņu. And say, my brother, you have a problem. Un pateikt, brāli, tev ir problēma. Have you heard of deodorant? Vai tu esi dzirdējis par tādiem dezodorantiem? He looked at me. Viņš paskatījās uz mani. I thought he was going to hit me. Es domāju, viņš man iesakīs. And he went. Un viņš teica. Okay, I guess I should get some. Labi, nu man laikam vajag dabūt. He was a joke. He was a Jā, joke. Par viņu visi smējās. Everyone laughed. Jā, visi smējās. No one was going to say to him. Bet neviens viņam nebija gatavs to pateikt. I did. Nós I could tell you other stories of saying difficult things. Es jums varu pastāstīt vēl daudz citu stāstu par to, kā es esmu teicis lietas. And it did not always work out. Un nevienmēr tas darbojas. But making disciples Bet arī par is a very real practical thing. Tā ir ļoti reāla praktiska lieta. You're a friend. Tu esi draugs. And most of it is easy. Un lielākā daļa ir ļoti viegli. But there are some hard things that have to be said. Bet ir arī kādas smagas lietas, kas ir jāpasaka. There is a word in the book of Proverbs. It's the word correction. I encourage you to do a little word study for yourself. Un es gribu jūs iedrošināt izdarīt nelielu tādu vārdu studiju, vārdu pētīšanu. And see what scripture says about giving and taking correction. Paskatieties, ko raksts māca par, par pārmācības došanu un par pārmācības saņemšanu. I think perhaps in the body of Christ. Man tā liekas, ka Kristus miesā We are a little bit too individualistic. Mēs esam pār nedaudz individualistiski. We need to be giving and receiving correction. Bet mums ir jādod un arī jā, jā, labprātīgiem saņemt pārmācību. Whenever I was back in Namibia, kad es biju Namībijā, and I would meet with the board of Agape Namibia, un es satikos ar uh, Namībijas Agapes uh, tāda valdi, I said the same thing at the beginning of every board meeting. I would say, my brothers and sisters. I am a man in authority. But I'm under your authority. Bet es esmu zem jūsu I am answerable to you. Please, anything, any question. Say. Lūdzu, ja jums ir kādi jautājumi vai kādas lietas komentāri, lūdzu sakiet. Sometimes we seek out that accountability. Dažkārt, dažkārt mums ir jāmeklē šī atbildība. Sometimes if you are a great or big man or big woman. Dažkārt, kad tu esi kādā augstā vadības pozīcijā, kas liels vīrs, liels sieva. Now, when I say big woman, I don't mean big woman. Kad es saku liels sieva, es nedomāju liela. Metaphorically important. Jā, bet tātad metaforiski svarīgi. We need to seek out people who can hold us accountable. Mums ir jāmeklē cilvēki, kas mūs var turēt pie atbildības. But as disciple makers, Bet mēs kā, kā mācekļu darinātāji, we need to remember that scripture mums ir jāatcerās raksturvieta. that says, iron sharpens iron. Dzels trim dzelzi. Do you know what happens when iron hits iron? Ziniet, kas notiek, kad dzels trim dzelzi? Sparks. Tur dzirkstējoties. We should not be afraid of some sparks. Mums nav jābaidās no dzirkstēm. The last one. Pēdējais. <laughs> Who is this guy? Kas ir šis cilvēks? yeah, Maradona. Maradona. Terrible coach. Briesmīgs But a fantastic encourager. Viņš ir fantastisks iedrošinātājs. I would like to say es gribētu teikt, that encouragement is the life blood of discipleship. ir māceklības eh, dzīvības devējs. We all know that in Latvia, mēs zinām visi, ka Latvijā there are givers, ir devēji and there are takers. un ir saņēmēji. There are people who like to give their time and energy. Ir cilvēki, kuri dod savu laiku, savu enerģiju. And there are those who just like to Un ir cilvēki, kas ir gatavi tikai visu iesūkt sevī tā. Givers and take it. If you are going to make disciples, you need to be a giver. I'm not talking about your money. Although if you like to give me money, that would be okay. I'm talking about your time. Your energy. Your home. Your car. You need to give them. Tev jādodas. They need to be open. Tev jā, tam jābūt atvērtam. Barnabas is a great example Barnaba ir lielisks piemērs of a disciple maker to, kā darināt mācēkļus, who practiced encouragement. kurš bija iedrošinātājs. In fact, he was such an encourager, they called his name that. Un viņš bija tik ļoti labs iedrošinātājs, ka patiesībā tāds bija viņa vārds. When they saw Barnabas coming, they would say, hey, viņi teikt, hey, Barney, son of encouragement. That was a good reputation, eh? Son or daughter of encouragement. Iedrošinājuma dēls vai The question came up yesterday about men and making disciples. Vakar bija jautājums par vīriešiem un mācekļu darinātājiem. Why do women make disciples seemingly easier and better than men do? Kādēļ gan sievietēm izdodas labāk eh, darināt mācekļus un varbūt vieglāk nekā vīriešiem? Why do us as men signified more difficult to make disciples. Kādēļ jums kā vīriešiem šķietās to grūtāk darīt mācekļus? Is it because we're selfish? Varbūt tas ir tāpēc, ka mēs esam ļoti saltīgi. Is it because I am more interested in me? Bet tas ir tāpēc, ka es esmu vairāk interesēts sevi. Is it because I'm a taker? Varbūt tāpēc, ka es esmu saņēmējs. Give me. Dodiet, dodiet, dodiet. God needs me to be a giver. Dievs vēlas, lai es esmu devējs. God needs to be needs me to be an encourager. Dievs vēlas, lai es esmu iedrošinātājs. To be there for the brother. Lai tur būtu kopā ar brāli. Through good times and bad times. Labos laikos un smagos laikos. To encourage him in his faith. Iedrošināt viņu ticībā. Someone once said. Kāds teica. A little bit of encouragement nedaudz iedrošinājuma goes a long way. Ir tam ir liela ietekme. Guys, just a word here. Džeki, viens vārds tur. A little push there. Neliels tāds pastūmiens citā vietā. Goes a long way. Tam ir liela, liela ietekme. A greeting to your brother. Sveiciet vārds tām brālēm. Could go a long way. Tam var būt liela nozīme. This is not rocket science. Tā nav raķešu zinātne. I'm sure there are books about encouragement. Es esmu pārliecināts, ka ir grāmatas par iedrošināšanu. What I'm challenging us to do. Bet tas, ko es iedrošinu un izaicinu mums darīt. Have a heart that gives. Lai mums ir sirds, kas dod. Not just takes. Ne tikai ņem. I'm going to stop at this point. Es gribēju šajā brīdī apstāties. I'm going to put you to work. Un atkal likt jums strādāt. And I have one simple question. Un ir tikai viens vienkāršs jautājums. All that you have heard this morning. Viss, ko tu šajā rītā esi dzirdējis. Being a friend. Būt draugam. Being an encourager. Būt iedrošinātājiem. Being an accountant. Būt tam, kas sauc pie atbildības. Being a model. Būt modelim. Which do you find easiest? Kura no šīm četrām lietām tev padodas visvieglāk? And which do you find the most difficult? Un kura tev padodas visgrūtāk? I'd like you in groups of maybe three or four people. Take a little bit of time to discuss that. What do What you find easy? What do What you find difficult? And why? Yeah.